салтак амыжым. Ирадать анне чери, хый ачамыжын. Хурлых, хурлых шавдери салтак амыжын. Петер хузангай. Эй, салтак амыжы, меже шул аслы шабы жубыны жух, Шірлезерен шичер вран запышырғанна немір. Юнла варжа ачу ачусыне азынза, Уражинжех тілі курны. Савық саманара да саванай мазыр, салдак ывылу зіне Әннемір. Аннемір. Тарында пызық шыв патранмаш деші. Санын жүрі мінлерек жи. Мінлерек пызықшы. житне ажузіне варжа азатны чухкаланы. Эзір, сем, пирін тапрамыра келсе таптыр сирен топрара пирен. Ваттызен таптамала ан че. тени сарым зырсая гайныне білзен. шыны жайми каярхы бар санчырюне шыны жайыржи. Эй, нищан ми вірезе дараган адыл кужібек. зывал зывалми зуранлы залдак амыжы. Эшре журалса, эшпе әмір әмірлерін Куш хупсанда вижі күндық әш хваран аннемер. Эзі пурин жінде хевелбек ажы тарават бұлдын. Хәлзі винже фронтри ывылузине мен бұрбек ажы ябылузіне парзададын. Шу ашинже хевелбе бірле әже дұғырын хевелбе бірле келе таврындын. Пәр ұвыл обыш құрзан үтті земшін тарышын шиджі юда теп тума болшын Шавынбай кен патыр ывылу земшір жывымыра, анне Тайма пужым сана, совет салдагень амышым. Валерий амыже кашхи абат хадрлес тезе сәлі келде лажа яшка шакса ячы. Хуры жерезе жузат азатса, әне зумаларчы. Шақ самантра алыге шал түрі. Келгардыне саламбяжи сарагы травалері чупса кечі. Азанне! Азанне! кышқырдзе ячы вылсавынза. Папа келет! Папа залдакран келет! Алариса çerezi түнзе ғайра. Ништа гайза керейми завыннипе, карчыкын чілі жетре, ура вая пітсе келже. Бұл вара, херем жіне лінчер куклензеларже. Ага, хапха яре ужілжеде, Валерий керзе таже. Ним галичен вол, таван келжурчине легдарайми бақса елже. Вараха çуралнă келе таврнине еннмин пекех. Ане, эзим ку. Тере, мінле вадылса, Хурал кайны кинезе. Чиберехи. Коляшта, тегелезе леутре. патнелле утре. Пәр алыне хыйчыматан, тебір алыне шинел хушлатса дытна. шинжи еврлех, пилот кине лартна. Гимнастерка жүгіне тербейлі тюмелені. Э, Вғылам, мен бұржын хавалебек шкырзая жамыжы. Анжақ сасы духмаря, ларны жерден тұма вайы жетмері. Хывалам. Эзі таврна сап пілзек татамепе. Пурде зана вильне дейші. Сан ятпа пособиде парашы. Эбі жеш на бұрнадып. Халичинех сажын нюхрепле юрайсыри устрадым. Ивалам. Савны ывалам. Ывалам! Харылдатса кышкырчык ажык. Бұл хыйын шуғалза пурна жебатне ыткынашынчы, анжақ ун алды урине тем хыдарзалартыры. Хускалмады бамаре. Савны ывалам. Валерий Чымаданне шреласлі де, шинелне унжине хуча. Амышне алапа маря, ыдала маря. небе ним галама, ним дума білмезір, качака сылдым хулінчен, селеме бұшларе. не, ане дедіп, тұрғары! Карчык ерепен күшне өшіре. Выл келгардынче мар, пүртре вырыншынче вырдады екен мінші Валерий мар көлі тұрады. Шара ұран, шара пужын, юле Мен Мін жадын, анне. Езі мана үйгі делішпе кышқырза вратрын. Валерия күрдім. Терямышы тарлы жамкеннеке бешанны бешілса. делік яланах. Тәріз бұлаганшы. Мне білдерейді. Күтелік. Каллех тешмеш книгне учренде. Тере голя хаяшынже, амышын телеге земшинчен илсе ялахныскер. Вара пичу лажым не духрем. Эшле кун бушланче. Амышы зорысыне, әнінде кеде вегалар ячыде, Убыста хушма пахчана тухре. Ирхи сатра сулхан. Кыгыра ужы, чуна ирек, шухышлама никам да чырмантармаш. Кунди кашни кедес, кашни ябала карчыга Валерий шинчен шухышлаттарать. Шулчызем шинче сиві сывлым шыржабе келдірдадать. Чи ешерли тықынса пітне пегегінде. Юлашки юлнызіне шыржи кетеве чевілдетсе шекілчейді. Шәмір типсе пәрінне, татса хума, ала житмере. Валерий, шәмірт біде юрадачы пилеш пиже пушлана. Паланда ереледі. Валерий палан куклине темжін юратмайшы. Акадсы худашизем зентул житнеде шартта шарта шурлайшы. Пыржи аяққа зербінеді. Ача жүхне Валерий акадсы шурылның жентілінетші. Антонов кулни заралма тұтынна. Тебір ойықран татмала бұлайды. Валерик юратнолма. Хымла нечі чіпызығыш пулны. Садарма выход. Ара, юрай сырине шамрықладас пулайды. Шынзымақне ненес шуқ. Тәлі кытартны дарах, Валерик шыне жылзем дәлінеле келмелебек. Каю үссе қайны. Паян жылда бірақ астенече. дат бригадир Уяка ұшле. Уя каяс пулайды. Кандырдатсе, кәші, ал жимми. Килде шелгерме ана кайранда. Қаршық аслы өвілі татты таттезір шухышлаза, бір виші шулчы купыста құшса, карда юбишіне құшса құшы де, шырылми тіріслеме тыдынчы. Кышал күнне шумар, пиде зайра жүре. ешіп земде, чахутса кашмаллах, тебе дебе лар жәш. Шырылми маря. Алеген чечеге ларчы. Ай бұқсан, ангарди хурадуланы еврлех шапшур көрінәді. Шырылми чечеге ялан пілік юплі бек, дечі Валерий. Чынақты шапла екен. Карчық шырылми чечекне, халичен курманла татсақ бұқыря. Ундан тымарни чакаласа діріслері. Ул мечек шымарды бұзығы шидінне пілдірхибек мар. Валерий салдаға кайны жылжыр ұлмей за тынса дұхнычы. Юрашкенде, мен жүхлі дұхны неде иккен жізе ярашук. әш әшкуне дарық деведі да. Анне, эбе лажадыт мауя гаядап. Илдінші шывықрам. Улмышызем жән, көлі панул межізе дұхны пол тәрелі шуры кебіне, теребейлі тұртса яғатыны Аттыне пуставдады кебе шылза жұдатыны. Кебіне вараласран, аллынжи кигітлі чендевенне хыйынжен аяқарақты цадрать. Бұл әжі де мәншін шапла яңғыз тумланза ғайныне амыжы лайығынланад. Анчақ шарламайш. Каяхы вылым. Эбунчен, абат қадірлеп, дері бұл унчине ыжы кучпа пăхса. Çавында шухăшĕ кешен ывăллешине жіне Колле çак шақшура темле сызартăках, Уху пюне çитмен ача динчен тухрĕ. Хывырт үсе, пӹччен пӹкке авмалла ттерекленсе кайрĕ. Унын яланхи хый узырлăхе пӹтрре, пиденчи чеке шатрити çухала пучларĕ. Келехи кашсенче, амыржы алзы шихмалық шым арланы жух, Коля сазыба кенеге вулачы. шын зімбе бірле савыначы, хурланачы, хавхаланачы. Павыл ятла ача шамрыкла хура журы күрзай үсіне. Ундан граждан варшынже патыр салдақ пулны, евір аманна, каярахпа черлезе үкнеде темеше жул вырыншинчен трайман. Шабах веліме барынман книге жырма Шапла вара құруж велемешіндеріне. Эх, шавын бек пулас Майып шав вғытра журалман жи. Детчі көлі жінжін вуланы жоқ. Тада, шак варжыра пір лүтчіға немішсем самолёчі мені бек перзяндарна!» Вол пір пызық варман варыне үкне. Вара и уренжен аманны Вунза гырдалық хуши, юршин, хамыр леу балензе шуза келне Госпитальге унын үйгурине де татна. пур бірек парынман, евы жураба утма віренне, коллег самолет павешме, тұшманзіне хері шабышма дыдынны. Эх, шавын бек пулас шыманын. Майебе вăл вăхăтра ытла шамрық пулны жы, етчі çав лётчик шинчен вуланы Тада, Шак варжыра немішсен алыне лекне хамыр хулари комсомолецем. Вартын бұқын затыш мана еріш паттаран жин севіліне жінжен бұл. Каллех вара. Майып візімбе бірле бұлман жи, дечі. Варжы патыры зене азанын жуық, яланах пичішне аза елечі. Унбегех патыр пулма Халь варжы вғыжы маржав. Мінлі патыр іш бұлдарын терывыл бірдекінші асынсы влазам. Амыжы темле сумах майын, шагын берги бір Борисов сэмпадинче каларе. Григорий Петрович те кашхине колі батне кашсаларма кече. Волына тілін мілле шын-шын-шын калазагдады. унын полкри юлдаш бурикен. Бұл шак варжыра игі урине деш Теледаврынсан, жын евыш урабаут мавренне те тракторба ӹшлеме тдынна. Халді лайық ішледі кень. Борисов шүржірчіне хларчы. Коля ана ашыне итлене пеке хитлере. Шав качран час чазах шухжа каякан бұлжы. Вуннымыш класран вăл лайық веренсе духря. Анчах малала веренме кая темшін калашми бұлжан. Тармай Борисов падел бұлмадырышы. Біргашіне вара ұнбатыншын таврыншынде. Ане, әбі тракторист бұладып. Кергуне курс пұшланайд, десе білдерчі. Хывыннеху біледен бұлэнде, әбі жарманстып. Тереже жамышым. көлі коля колхозрақ ешлейдіға. Анча хамышне бірден бір өбілді дегілден дұқса қаясынақ дойнай. Сылдаве кунда курза вәрінме гына мар, ура хиде бур. Коля лажа күлзе драдичень, амыжа абадандар залардре. Иккіжі шықыл-шықыл калашса жирішке, ұраба жіне дұқсалар жеш. Коля сәлі келге кіртме кандыр аны бадын женетсе каяйд. Шавынба амышних хайбе хларца дұқастері. Ленізен тілін женертін жоқ, вала жіне хвартыра хываларе. Нимжукланах шавласа илже, хер чулечи еннелле иквичи хут чаврынса пăхрем. Аммăже ăна гына сисмăш пульчче, уй хапхинчен тухичченех шарламаре. хер деде уры хижинчен сымах тапратре. Анчах кандыртатны татнă чух вăл ккешшн ыввлен шепишинчен хытаах шухăшларе. Унку не калех шавман утщи учшигу не тип варда уды пухачыш. Шамрак семде, ватты земде бурчче. Шамрак керемен мен булрынде. Әшреде вайыгулла шой жай. Коля балена сенекпе тұхны да, кебе утта амыртмала, пызыкрам-пызыкрах чекізем Лена зем бұхма уя амышны мен. Шамрак сембе бірле ішлемедізе уды бұқма тұхны. Валкес кеске жанала жүхе кебеве. Пәчік шуры Кашни чигем ятма сирень тебе уды жуппи чарахоле земжине, мый жине тагнать. Тарла энзи шумне шипшинать, хевне дегереть пулас. Унчухне хер тадем ярас бешу шужензе илет. Мене шкел хюхем хер. Шухышлать коля амыжы. Уды туртарны жемень унжине ышын бакалаза. Анжах, ашы келінчех вадылас тет пулмала кайсерин вайыран, еклупран пачинех таврынать. Пиде шерен ажамнаш калчух. Санран хай пиде жамрак, шабах шулезем бурхавын. Ширемрин такшана хертненде. Хер халлен эмрей тиресе, калама шешканас выл. Бада хер килделарать. Яче ялчинче жүреттеші. Лайкин бұл әскершке. Мен ажаранба хам кужу мінже үсірі. Пәчеклех Валерик певілячіш. Кайранікіш бірлі вренечіш. Варжы жеде де бірін батне шүру жүретіріш. Хой халі де пірін бада бұрзақтырайды. Үрігім алыскер. Хама байдақ бұлжайды. Калама жүкешчен ер. Дырвырны жүх. Шурла қасмаш тезе. Пилиге тұтсадырас шук. Уды жылны жук. Шава касмаш тізе уйгушла задырас шук. Аллы ешлеменші бұ жылла. Ури ташламашымыл. Кам дележін үзейші. Каржық шуғышне сесмезір Ленабакуля кулгаласа, шавлаза уды едашы. Бір-біріншіне елгішса пыға-пыға елеші. Кындырла деспе уды пухагансем батне пичкипе шыв туртарса пычыш. сем сывыл шавырма куба сулхынне ларчыш. Аршынсем челем туртма пір жыре пұштарынчыш. Ағы тағыш хері шари шуғырза әжі. Шамрықсем пичке бәдінчен тарза заланчыш. Вихтер, Коля, Лена шеш юлчыш. Лена пір алдажу астреде Ебенні кебіне ых тегелесе сілеген Виктор енеле чаш тудаджы. Леже тулы витрине ярзаилжі лена дарах шал яжы. Чазах авалхи шумыр чуйке пушланса да кайры. сем чырес, курга яра-яра илчіште пір-бірне хаваласа жетсе шыв басапмады Лена самантрах еп-ебе бульже, Унын шуры кеби видер еріскелетки палыра бұшлары. Хый вадана-ваданах Пичкеремпір алдыржыв ыссаилжідех, жалдан жапшынза бұрза колына сапря. Вара бұл небегех ағылдатса кулзаяча, алдырне барақсақ тармады дінче. Немдума аптыраны качы шара алыба хүткінче. Бірде сіксе хына хузай житрі. Пәчі қажана шықленбек алы вешін шықлері. Имензеде шықлензе үкрекер. Шари, шари жуғырза, қажықса қайза кулмады дінші. Шинже де ебескер шара тытнă тытны болы евер авгаланма, келе бе турткаланма пучларя. Ага каллех, тадай иквиші шамрак візем патне шыв етса чупле. Коля алыран шывынза духмадыры жыган хереха ишумнех пачардары де, шывхри куба хышнеле өткінже. Ывылі пачах кулманныне, Лена да сызарды кулма чарыннине курзан, Коля амыжын чыри ыратса Куба сулхыннче канзал араган амышне ывле кине хазыргаре. Шаба хере пір заман ыдаминчен ямаре. Лена да алызине коля мэйнчен тюрех вешертмере. Шак самант кажықшын пейде варамбек туйынче. Ывле унчине хавартпақса илже. Ундан Лена жинжен кушне илмезір, ана уражине Пәчік ачана тұратын бек ачашын тұратыре. Шақ вғытра візіне калек шубас апрещ, анжақ ик кешіде она гына сесмереш. Візем шақ самантра пәрбірін көжін жән мінлі бұқныне амыжы, өмірліхех астузай үлчі. Візіне тегех немілі шубас апса да уйрас шукіне анланчы. Шақ кунранба, Лена колезем патне Коля дайыл тұлшынчы. Вылшынзым умінже де, амыжу умінже де темле үсіне пекрех, вайланны пекрех курна бұшларе. Куміне пілдерніне амыжы пиделайық тавжаржы. Тебір игернерен выл, тем шыран жух, ябалы зем хүшінче кабір тәрілі сымзаду трей Ялда күн бек тәрі, кам дуныне амыжы педелайық Пүрже херентеріне мұскавре художниксем келзеу керзейлінічі. он ам жде стачы. Пір вады жулгайла, унтеріне шелебизавыш шубашкарды музей валли туян кайры. Кетмен жерденех, бады чырене савынышпа бірлех хурлық та бұзыры. Карчы күрже херне күлешме бұшлары. Урныш бұрынза курнышын білет вал, Пірреміш хучу радаған шамрықшын савны темренде хақларақ. Бұл ун енелі хевел шаврнышы хевел енелі сұлыны бегих сулнать. Хевел шаврнышы симіз чух, хош енелі тайылныне негамда азырхазақ каймаш. Анжақ выл үссе саралны жемін, сапсары пучка жылебе илемленні жемін, ұштала дұрданны пурнеде аякран көрінат. Ши хитре хере юрадат шав. Шапламае бейін, шу уехе земірде бұшларыш. Анжақ шақшыры худ шигуня, карчы казын жин каймаре. Өвілібе амышы хушине, күржі хере керзе дыни паян паянгун тапы жархандарай. Кындырлахи абада тавранзан, амышы лаш умінші сулхана пилік тұсмалы қышты де, Көліна врат мазрах уяғай қадірленче. Пәр жуғышына қаныш канышпа маре. Шавынба, канна канман келінжен тухры был. Энене кашли кедеве яма кел ачыне хушле, хай вара анадалла утря. Анатри урамравал салампия амыжы бедель бульжем. Еллю наинге херлі парава келден кылар жеде, угылжа енелі хвалары. Сирин Эне пұрламанчы мари кычал. Хезірбек астывадым. Смахушы Кана салам бие. Порузине. Пурнеде лайық пықса үстерін жіндезе. Вермыран бачышха. Дері елін начарын садырза. Эне, юрықсыр бұлжышке берін. Хурагер житсен, сұтсай растет бірінде, колхоздыры валешсен, лайғы нейлзе бұлаз едет бір. Саламбие эш күне тарық тірлі тұры тұқмала бек калашашы. Темлешке жав. Эш күні бедіріне ана темже жол. Пәрші дейлзі күрманчыға. Шырылмы бегіна анде. Убілен. Сәш жозыр бұрныш мардықлачы. Юрать хасаламбие лайх ішленішін дезе вермыран Майлаш Майлаштаргалат пұргуллен. Пүрчіне Изір және улым витнедем. Ним калама білмезір хушса худжа коля Ара, шывгайза аптыратры мари, пүржіде шырышнес тем кажал, шене бүрт лартма вайши жидері шук. Тебір жылдан мінлі бұл Өш көш көре. Колхозда болы жидет бір. Хамын ішлені де майлақ марым таманын, бір ма Салам бешінже дытынсадыр айтылдақ. Пір үншінже жеш кеде, Сарай кітесі зымавы. Шырме бұшлар әш. Карды хүмі де хуллен ябығат. Шынзінченде намазынде. Шаплавыл. Аршынзыр. Аламар. Кандым татма каяттын шиесті қылачы. Үтлача скаятын еш. Кышт арха. қала. жібір, Эпшакна, жана ярса келем, унчен керсаларға, балерик табурында. Салам келде жуи. Ялан вермара волзыран, пір ма ешлейд, ағалдин марын де ұрлашы. Пару зем бадынче хавыл. Дерек асказа елюна Ундан такам илдестрен бек шоппын каларе. Анда калаға тұқылажы. Вăл йербелки хамда кулянса пӹтрӹмментех жал. Вăл ачажын бе кулю качы пипе кулянать пуль. Салампе пите хаваслы чыга. Килде чух валирикран уйрылма та білмешші, ұмба выляза жыбанатшы. Хальтада, калле хуйғырма бушларе. Валерикин ашы дубынны детвет. Илтне де бұлғайысы. Әлгіна жібәдіне посыл керзі бачым. Кем бір яны жау. Офицер дейт. Хой инже трихевілді ұғыжынже дед! Саунымалан де пір Салам Саламби хурланад. Валериге хой бебір лейлсі де бол дед! Ачыне, хамында барза ярас келмеш. Ара, хынықса жетремір мари. Вол жүкчүхне пүрт пужы бек туйнать. Иргине тамасырень, мандаран, вайхал вайи вылять, аллы зембе халашенза из культур давать, керзелар хайыз, епхалех. Коля амыжы пәчік Валериге курас тезек тухнычы. Жавынбахаль саламбизем батних баланса керсе Валерик матрос тумебе, лент картуспа, Бұл пызық валашкари жив жіне карап ямалавлять. Шибушне де, карапне де ашы ярзабаны бөленде, ялдилав кара, он пек кеземек шукчы болас. Шухышлары карчык. Сывы язанне! Килерех, мама килде фермара, фермыра, кугам дадашта кайры. Кері ача выляма брақса. Коля амыжы, он батне бұрза, валашка бұжы жіне ларчы яланхинчен шепештіре калашма адарышлен. Мін ятлы чығайызы ұвылым. Валерик! Шивичін білдері ажа. Валерик. Манында асли Валерик ятлы. Халыш тавыл? Мабирін бада келмеш? Инжетре ачам. Салдакра. Мам та салдакра. Пиди, пиди, пиди, пиди инжетре. Кемеге пин жухрымра, деть мама калать. Эбі таран таранче шутлама біледім. Пин жухрым нумай не? Пин жухрым, меже жухрым выл? Нумай вылым. Шизінзе житсен пәлін хага, дері залхулын салдакамышы. Шизінзе житсен эбі де салдак бұладып. Папа бек бұладып. Пирін пап варжыра да пулна, амманна деть мамы калать. Сирін валерик пулник варжыра? аман за курни? Аманна. Аманна. Волда пирин папа бек пауттыр болның. Пулна. Мама градын ес азанне? анма гразанне. Шук, магар маста беп хвала. Хивелей хиреш пахнарану, кущ шульдухре Валерия амыже ним калама аптраза, негаманин мезер Салампя жіне хы кучипе Запах машу Ага халь, хал иккеже куча көжін. Кен кам білес. Валерия ачиех пуля, ручсем калана тарах, саламбибе Валерий станцера перле курнышна дейші, кам Халя Каваслы пақылдадаган ача жіне бұқны жемін, қаржығын жіреші хитадыл жем. Чук. Валерий санламар. Ман Валерий хуп хура. Кувара. Чынақта да чуда. Тансари бірге пустой сымақ бұл. Колі тағаладиш. Тіл бұлман дед. Халық шинче сымақ вал. Тағана шинче шывбегех. Русь-синенька. Мама, юрададисана вареник. Мама, пиди, пиди, пиди юрадать. Эпити она, пиди, пиди юрададап. Кугаму юрадади хадада. Кугам пиди, пиди, пиди юрадать. Эпити она, пиди, пиди, пиди юрададап. Кугам мана чага чидереть. Эпесет юратмастап. Марюсь семишки, сет юрадать. Сахар юрададыны. Аксан вали күчіне шілзе келдемебі. Терде қарчық, евінчен сахар кадыге қыларса, ажайы неле тасыры. Ил, ил, ан ютсын мұндарын. Шуық, әп сағыр жемес деп, сағыр жезен шалырада кит кугам. Мана папа агымендер забачым. Терде валдерик, кығыру мен шекесерен шоколад тадыге қыларсасынчым. Мязане, мантадақ бұр бүртіре. Карчыкан. Сағыр түт налды читресе елже. Кужинжен фулдра кушул сахар тады кешіне тумласа, сарылса кайры. Азанне! Хевелі хиреш анпохеззе! Дері Валерик. Кажы кушне шановеше бешлыны не Папа тада манвали пачы кубыс ярзабаны. Илзе тухсагдардази. Картинкалы кенегізем ярзабаны. Илзе тухази. Халь Аланилзе дух ывалам. Кере карчык трегенялы зембе ачана пушинчен лапказа. Азанне! кеге хевеле хири шан бахезе. Эпин. Урок чухнек дардып. Папа, часах манпада темчух лететте земилзе гилет. Сирин Валерик та илсе гиледи? Калле шулдрагу шулі думлар карчык алынжы сахар илзе кадалже, пүрне хушинчен тухса юкре. Ывалам, тережей школямыже, пәчік Валериге хыт канал ипе чашлаза. Урых калай нимде калаймаре. Елунанге келесе кетмезірех, ангарде видер уяд ухриде, кандыр аны енелле утаржы. Кун каш енелле зулынным. Керхи хевел варманзем, Уйзем урла ураяна, Варман улаланна. Семіз чаржав жіне тілін-тілін сары заплықлардың дойнайды. Арманы авырмалық шил бұр, шабақ ұжыға. Лібіш сем вәлдетет севіш келеші. Үраш уй шаралны. Унда кеді жүреді. Аякресілі ойыншы гына шімілзем евыл ашы. Уйурлах колен шуры кеби палрать. Качы урабана, улы херінчі, иге шеміл хушине вырнаштарны да келде дейд. Карчықсем шавлаза кантырда дашы. кандыр кыжал байлы булна. Пір дейге сөсінем. Кандыр айы зағал, шығы думалық кына. Варлық гектардан вундывады центнер тухать пулі де шіпілігінзем. Кащень утмыл журмажы дерестезе, колямы же тұрышса шлет. Ужыран гына сілі уйенелі бақса елгілет. Унда ава кежін ывалі келде дейіне жерден мар Лена ферма паравезіне бұхать. Агавыл колі батне пычыде, ана жемілден келде елзі бамадытынче. Ундан пуч паявдығындарма, пузлық шықма болышыре. Вара ялалла каяган келде лаве хышын, алайын пақсадырзайымчы. Кандыран инжен мар асны жол ердейді. Бұл жылба дақшан Валерий варжа дұқса кайры. Халі карчыға шав жылба аслы ывілі келлесіне ықтойнай. Даврынас бұлзан бұл шыбақ шав вақытра даврынмала әнде. Хевелдухы шенжен келеген пойыз қындырла ертсен тывасы хитре жидейді станцыран кунта жиди шуран привищесі тут мала. Карча хыне хейтенен мере. Ура жинчехтілік құратып емдезе, көшесіне шалса елже. Анчахтіліклі мар болаз. Мархва! Теревіл хайбе юна кантр татакан лен амышне. Пыха жавындала. Вырман темле салда келнебе курн мажизана. Чынах, темле салда келетняк. Терележі ала айын тенгерзе бұқса. Карчықсым халі пұрде вармандан тухаган салда кинеле тенгерчіш. Кандыр жүрімізіне каса текеслеген Чемзер Викторда пұрттіне барақсақ ұндала бақырым. Чынақта темле салда колхоза даврынать, тере болсавынышлын. Хамыр ялзымек пулзан, пырачшы. Шамбулкин байықсыр пірікун іші дұқмастыр вара. Лавкара кончал дезе янырадырынде. Тіртсей жылен амжы. Керарымзем кулзаячыш. Виктор яланхи елібе хирішчін мере, хейтілінжеш састыр кулзаилжы. Қайрандейін хурса Шам Шамбулкин ішме пырақныран ба меже уйығынде. Унбек ген матургачы урық шукта берін Коля амже херарымзен шүтне хлхана мере. Кандыр шурымне тулдармазырақ васказа шықриде, ана хулхушыне хестерзе, шул херинелле уттара бача. Салдак пиде хаварт утса елит. Темече жул иншетре пурын нахышын тыван ял шапла илердейт пульжав. Веш небе гудать салдак. Волперал не Кеприне шинель дытна хый гимнастеркба. Йылдах коля амыша телекре курны еврля. Карчы халя тагына-тагына унумне тухма васкаре. Шаржынны ыназыр ғарыде, утмачарынже, пирус чертме шиле май шаврынсадычы. Ман Валерий чәлім тұртмашчы. Шеклензе жуғышларе карчык. Салтак патнеші вғарны жемін асынзы влаза. Килеги ледень день гывлам. Пәдем чунтан пылханза ытревал, салдапатне жидичинех. Леже, пирус четреде, ун еннеле шаврынче. Карчык, табах чарынзатачы. Кығырынжен тагам чышны бек, кышская лазулынче. Уну мінже, балламан салдак тұрады. Бұл бұдыралажев ғарнова жын. Шырыра күш езем айын ква күшізем көмылын пықашы. Зінжетемін жүхлі ачашлық сезінейді. Анжақ салдағын пит күші тексім. Салғулы, бұл шунза құралны тәсілі. Елт аманза пәтіне. Сылдым айын жын пұшласа, хылға жуначын аялды вешне жиде, суран ере тұсылза Шақ суран салдага вадырақ сынлы салғулық тартады. Чывашла білмес мамаша, теревал елгышса кулза. Ку чывашла манна, бұрысла білмен чываш пулмары жи, жоғышла заилчі качық. Он бекі земде бұлғалашы. Шамбулкин павылав, салдакран келзен, малданхи қарчық карчық хер херсімбеде чывашла калашмашы, Турчка врешам, каран шапсан динч вашла ятлашты. Дезе кулачы шамрыксем. Анчах шук. Кушын вырысах пулас. Коля амышы кыштах вырысла пергележет. Варшы выходинче візем бадинче ленинградшынны зем. Вакуированный зем бурначыш. Шавзинчен вренне. Тован яла таврнадыны ывылым. Вырысла гытте Салда Салдак коллег елгышса гульче. Шардан даврынатып мамаша. Тыван ялым гундан инчетре. Аны жалла иги бин жухрым, дере был варман денеле кдарца. Сирин яла келедіп, езерчак ялзым бұлі. Хальхинже залдак ял денелле пушне зылжа. Станцыранлан жеш шак шулба гаймала дәреш. Пирин яла бұлзан. Тагам патне дезі. Пашырхан сағытрек ажық. Акрамов сине пледери Шавзем батне, ұндаман ұғылым бұрынай. Ывылым зымағавыл пиде савын сағаларе. Карчы күшіліне шытса яжы. Салдаға хулін жейінді өтірем. Кыштыларза канарға пен жағында Анваска. Хал жавақ візем, акрамық візем, әшрен ман бұлға, бір май Ик Иккеже Шул йірінші жерем жіне ларчыш. Сан жінжен, паянғы назын дымырға. Эзі инжет хвілдухы жінже дәреш. Хам ухмахым ба ұйдадып таға. Ан жатла, эз онда теплерен ман ывылыма курман жидедіп. Валерий, Шеменах Валерий. Каржық ют салдақ жіне Тура әненеген тура шіне тархаслаза бек, ұрығы бар илтме шанса пахрем. Шук мамашы. Дері залда күшта кеттерні үшін Тіл бұлман. Салда гену майында. Пұр не детел зашы дерес шук. Күйен жізене чываш сіне күргалана. Пидема тура жызем. Карчык хушы чінмезір. Вармандан тухаган шул жиннеле бұқса, шухыжа кайсаларжы. Шак шулба келмелес керчішкенде Валериде. Анчах волтаврна шула шылдыр видерде, Бұл варшну уя, Уях видерде курмашу пульжав. Ивылым сувахиман мамаша. Чеберехи увалым. Пылғанса кетіре салдақ. Чеберех, пиде таза, чувашла калашма веренненде. Сана пиде хыда кедейді. Салдағын күчізем шывланшыш. Ол бір хуже юри аякала бақсаларчы. Амыжу, амыжу, таван амыжы ашта. Чуралны келдей, өйтті кучран күчран тенгерзе Салдак кем шуғыша кәйрі. Чылай чейін шарламаре. Тебір бір ұсқылар сачыртырым. Шугын тыванамышы. Варжы жына, мамашы. Мен бұрине йылдах илжі манне жак варжы. Журдыма фашистсе маргатрыш. Бат аннемейде шазымек підерне. Варыше чарана зумень. Валерик шуралзанах арым уйра ішлені чухас тумазыр. Фашистсен мені ішіне пырзагіне. Хамын жухне манчу Келге жінжен пілмен, шыру жүкчі. Валерик тыван ялдан инжетре пір хулара журалны. Эбе вал журалны неде білмен. Пір бітчен тарза юлдан бұлі палдагын пюрюзі сүнчі. Валына тебір худ чәртреде, не шытса тұрма бұшларым. Шыны бе бірмай тұрдат пүлінде, шуғышлары қарчы күджіне керхенжіклін бұқса. Темдерлі хуйғылыйде бұржау. Сақал маржынна мағыр треште шеже ман Манжыремейді візем. Шыршыт манскерзем сет кевелдерні бе кевелдерчіш. Табырчы хыдарны бе хыдарчіш. Мін лет упрын марауылына. Вар жіпітсен, тыванзіне муска вурла шыратарма бұшларым. Вижі жылдан дейін вешнегерне упрым. Тыван бідінде нихіші де ұлманы. Пәчік ывылым шеш, еп куруман білмен ывылым, тілін мелле майба тұрзайын манывал бұрине білзен. Савынны бе шыр жывырайме бұлдым. Салда коллектор хужы айқала бұқса чынмезірлачы. Ана ажа жүртне елнім. Ундан шубашкара күжерза келіні. Лере варжы хыщын пурныш кундынчен ябықрақ бұлныне піледерінде. Шубашкарды ажа жүртінчен ман ывылыма сирен ялхері саламби акрамова усравайльным. Малалыне біледір бұлем. Адыл урлығашса, чываш жывне кенеренбе иккеміш талық күш хубаймастып. Шуғыжым, ажам жінжех, часырақ көраз келет. Тван ывылымшке. Шапла жавал. Хывындан үтлен ывыл. Таваны валдені, терді Валериямыжы күшіне жанывы жібе шылзайлжы. Мінле бол Валерик. Калле хыйтры салдак. Качык міншін хурланыне ынланмазыр. Пить лайық, пить лайық, юратса бұғашана. Салам хэйн хыйын хужалығы, ытлы житлі демелі жүкті, Шинзен бұлыш ашы. Хышесе чубарать, хышы тада дебір, бір. Пәдім ялжи шуратса бұхат демеле балачана. Колхозта, патшалықта бұлыжать. Элек пулас пулзан питне кушулбек шуза үзе сачавет. Тавах сирем амашым. Чывашсы мана пурнышра, ну майра дуреш. Фронтраха ма вилемрен Тұра, ұвылыма бұқса үстерч. Йыл иш аплагунда, шыннан ұшара бірақмашы. Вырыссем бірінжін бұлзан, ілікрін бек бір таван. Хамыржы иге вырыс ялі бұрым. Бірнеч вашсем тванга сидеші, вырысла туваны. Теприне вырызушкін, анарка сидеть бір вырыс аттесен яледені булатвыл. Ағы мінлесі авалдан хизеплене бір вырысыне. Ку варжы жүлізінже, хамыр ялда мускавран. Ленинградра зем, ну майын кілзе бұрынжеш. Бізімбе детіван зембегек бұрындымыр. Колхозра бірлешлерімір. Юлаш кеші қырдывара байларымыр. Бізім те чывашла қалашма Хамыр так... Вырысла пергелешме мар. Виш сымахран пірне білзенде, пір-бірне ланма булать. Нунжа врендеть пұрынмал болам. Пұрын галат пір жаплам. Карчық сыл шарза илчіде, сымаха улыштарчым. Эз, чи бұшындан пықсан, аслы бұлны бұл. Салдак марбек. Командир бұлны капитан дешіміна. Яду, лечен дезан. Андрей. Андрей пинч вашла. Теп успех таврынтанынде. Колхозра ішлестетіп. Тунзықлыза жетір мамашым. Варжечінебе трактористші. Әжі шидет хайбурнеде. Пырзалар берін бада. Халех каймастын болзан и звали пейді гаястран саламби пиде мазыр. Хері херевал ажажын сағалмар тюсре шав ажажына кача гаймаре булас вреньме де барахре хер бұшын ажа усравай леси шамылыш маржав каламаш Калаш калашмалый нумайта Сана дыцады малай хмар. Ывылна жасрақ шетсе көреппін. Пырзалар берін бада, Үвылым Ывылым тесек чинемін сана. Спасибо, мамаша. Капитан ял енелле вешне евер васкаре. Нихыш поход рада кунашкал васказа утман пуля был. Каржык унхыжинчен кингерзе тузанлы шул варине тұрса Шапла еквиже шухрым кандыр тадаз вғыда, тұрса еттерчі. Качхине выл нюхлебе кірзе печке бұшларе. Аслы ывылі валлидзе хадырлене юрай зірине бір осре, бара думланза кучине жілзе, саламбизем патне утре. Ес керек ұшта бұл пәтчен маржак шыржывра. Педер хузангай. Валерик ашы хыйжак уйхра келесе білдерзе шыру янычы. Анжақвал паян шидесе салам менде. Выл хевелбе бірле вранза пүрт урайне, шенік урайне, мезіне шылан курагебе хырза жорыде фермана дұқса Хевел дюбене барзаши дечень, Тарушпай иккеше сәлішімілізем хушинче курықлы хымылшинче пұрузіне шидерзе жүреріш. Кымдырла тілнелле пұрузіне фермана кіртсе, туранлы шыве кештерчіш. Сәлі келге кердеген зем кашхи күлеме тұқсан, Леныба маруш пұрузіне уях валаса кыларчыш. Саламбибе даруш видери шамрық пұрузен патне юлчыш. Курдыни. Лена мінлерек тумланна. Ыдарлын ыйтры таруч. Филармония артистки сентеші бұжы унбекех кабыр ахмар бұл. Бір районда құртым чынақта қабыр ахмар. Ма қаладын. Лена яланақтаса думланса жүрешке, дері Ялан Ялангине ангалаға язар, білет бірінде. Ирхине шеш, небе кадан бір кепебе чеш. Вылықчарлық видене янгыз тумланса жүреі менінде. зенде Коля сілеуінчен тілде кертніне курмарны мара. Пәлміш пулзантыр хасалым пи. Тере детаруш куларақ юрлаза әже. Эх, юраду, юраду, ши санхаваду, жи жиже чугалать, юраду әмір жонать. Павыл ішке маннырынпах, таружын уявлы Савны әлі хилле хастарланса әшленіне күра, вăлхăйде нихшан енчен тăрăшарах ишлет. Унăн савăнăçă, телее вəçсер, эх юрату, чăнах та шишемпе ехши сан хывату. Саламбихăй юлдашы çине кăмăлăн пăхса илчĕ. Иртне ккерргунне кăна таруч Маруш хышын кайза саламби çине сиве кушпа пăхкалачы мари, ага галя вӹзем бірлі пӹрле жӱлле шаплату вӹзине Херзен виде урайнихыр задас атреш, Шамрак парузин пөлімізінші улыма улыштар жіште, на парузине сөдіштер Лена ашыбе Павыл, фермаран инжихмар, Шамрак парузине малданлыха хупса усрамалы, пэчек пүлмек семдіва Видели эш Маруш візім батне бұрзатычыде Павыл каскаланы не сынама ферма пушлыкин жен каларны хышын, Шамбулкин чылачен күрензе бұрынжы. Унын мұхмәрі нумая бұжы. Ишме бірақсан да Павыл кулхоз ішіне тұқма васкамаря. Бір-бір хужалы хиже, шутпа, вол хулана да кайза пахря. Анжақ ұндылне ядарлаза хадер укшалла эш тубын маря. Павыл вара Пірехынықны колхозрақ пурнышлай хине дуйза, яла таврынжиде, кимлезе ішлеме бұшлары. Кергунне пюртлартма шереп шуты трем. Саламби ферма пюртне кірзе, жин тетрат терге дұртсағыларжы. О, Саланов, ялхужалық жеті тыватым шкурсыра шырзабыны конспекциям. Саламбин кышал института даврынас бұлайды. Амы жібе Валериге ұсырамалық та, Шурттере шінетмелік тумлан малықта, та, тыры ана. Сағалы шлемень. Практика да үсіне. Мінде зенде бір-бір колхозда студентла практика ертерне маргунда. Салампе хыжа бұтса, конспекшіне бұқсаларачым. Таружын янравла засе, она шардах септерчі. Павлик, Павлик, Пыха варман жүлі темле салда келет, дере хаваслы хер. Ышта! Мұнғымылынрақ үйтре Павыл. Сана тіліклейде салдақсем көрінашы бұл. А, вара, кантыран ителіне житре, авғаляна темле карчық чарчы, аклар чеш. Саламби жүречі видер кармаш сабықре. Анжай день варман херде көшеш көрінайды. Шул көрінмаш. Саламбей калих вуламаларчы. Шук. Мен вуланы пучаки мере. Ошо фыргама бушларе. Мэншин. Камжын. Ага тәже? Ялала келет! Илдінші таручын хавасла сасси. Саламбичі даймаре, пүрткен садухре, духре, әшлігізін батне васка мазыр бычы, не булмаре. Саламби, пықсамчы, перін яла салда келет! тере таруш прамандинелле кыдартса. Салдак яла кірсе жуғалы ченек салан бей ним шутлама білмезірдічі. Ундан ферма пюртне кірсе гайря, халатне хывза хуче, тетрацине тумбочкана перзе чекле, шүшне-бушне майлагаларике келе тұқса Урамбамар ангарде хыши пианче. Хызень ангардине шитсе кірзень, кышт лаплана стезе, Сывлы шавырза елзен, ангаріне тухмалы хапха умне утса шистреде, кілгардінчі ютса сайлсе, Топах чарынчы. Хымари турат кужи ветер пахре. Малданах нимде гураймаре. Сынок! Сынок! Илденже чирене тивмеле заза. Саламби сывлами булзах хытса тачы. Шухашланы тірзех пульчейкин. Ага турат көжеделнех ачаятны капитан тұқсадычы. Бұл чымадан не лартна. жинел артына. чемодан чымаданы хушла хушлатса ғына. Хыяжана кагарежу жүне пачарданы да, на ударами лапказа запер запермай, сынок. Сынок! Деть, урх немде каламай. Пәчек Валерий капитан майынжен иге алыбейде шавырлаза дытна. Пушипе унсарлага ккырре çумне. Уме тулри шăнгырдадаган орденеземпе медаллесем çумне йыпшынна. Нимте шарламаш, савыннипе чӹлхи çетне булас. Капитанын кучесенчен кушшул шăпыртатать. Сыдым жэн юхаган кушшул, суран йре тăрăх за орден çине тумлать. Сынок, сынок. Саламби, вельче çаврнче Улмышисем айын ангарди левештерчі. Каялапах мазар уя чупса тухрре. Кеминде варе тарах улыха анса, сәлі шемелізем хушинче прузем бақса жүреген маручпа лені патне бычы. Теттемлензе житсен кейінгелі тавранчы. Вал пютялықне керегері Федор Иванович Шашманов Павел Шамбулкин, Валерий Амыже, Пурди Гарес шавламаты дінчіш. Ак, хайде гильже, порядок в танковых частях. Шылық сырара, сымақшыне шитрі. Кэтсил вандамар заны заламби. Чын меди иге худ ядамар. Мачас келмерін херем. Мама, мама, папа залда кран кильже пуянышкинчи хорғым евер. Шуп шытыкинчен малалла ертме ғыяймаре пат Алык патнелле шурымбалараган капитан хывырциксе де, унумне щирппін утсабырза алыбажы. Здравствуйте, Андрей Иванович Прохоров, терывал елгыш сагулзам. Саламби, ним калай мазар, ала тытре. Жак йывырвы хытрана Валерик шелча. Мама! Мама! Телейлін кыркырза чача. Платье аргинчен шагынза. Пледини! Папа, ман вали, мінілзе гильня. Кдардази? Кдардази? Ну, саламби, телейлі гун ячбе. Дер яшманов херетулы черки бамадырза. Теппі бекішсе бар, телейір тулы бұлдыр. Кажара. Эбе шірен. Кыш тумланса керем. Эбе халех. Кері саламби Яшманова кучран бақса. Анжақ вылжақна камагаланыне Яшмановта, амышыде Павылда сесіріш. Саламби на дохриде лампочка шутре. Бақча енжі жүрежіне уш саячы. Керігі бақчаран ұжысы шабры. Клуб Куба сасевешсе келчі. Көлі бұлас. Алмасов кевине пидеста калать. Саламби пәзем алмазы тозықласа, Алмасов аза елчем. Саламби хыбаланса, чымаданри ябаласа не тустарма бұшлайы. Унбек чухне шырана ябалана часту баймастын. Темеже платиды цабахре. Бірнеде келіштермері. Юлашкин жейіне. Вагарчин куча чичекликовак платье тахынма шуттыдре. Ку платьене Анна Ивановна да пиди юрадачы. Квак тез не юксе илем күреттетчі. за илчехер. Платье тахынсан брошка дубай маря. Брошка дубынсан. Пуш тури таштагайса кечем. Хыжанчен кеттерестеден. Тере веранда духны Павыл. Адя, аннюзан зырпичке бушламайш. Саламби шүшне тебір ғутші лізе, пуш таврак жылаза шығашыншы. Анжақ Шамбулкин она вайбақ пүрде шаватса кече. Тереге варине лартрем. Андрей еті сіздер хушіне лартреш. Валерий хаех взен кірзе Федор Иванович хышлы буган жіне ларже. Саламби амыжы бе Валерий амыжы туры кеде синерек шуреш. Шамбулкин Пирен, танкистень, керегереде пірлех влас. Тегелезе Андрей Беюна жарывына чрем. Ырлыға перегейт, хамра делейдезе, Яшманов кереге курги бушлары. Хернже мен выл, онлан малламар калашма, сымақсыне икшер худ каламаты дэнче. Юрададап, юрададап саламбием, Колхозра... Колхозра премеш хер булдарать булдарать Амыржын, амыржын, деревал Андрей нелі бұқса. Шерімбелік пару бұқса үстержі, бірі де вілмен, чилесе де порядок, дәрі Килес бұшланы Павылда. Келес шул малалла колхоза шитсе иртерет пірех. Фермана, водопровод пір, Туман диган пилекнян хуч хабавыл. Астудар жана председатель. Каржықсем вырысла піле білмей калажашы бұлінде, теплерен сама хушкаларыш, мін бурлаях хучинеже, каклахына умне хума пекенжеш. Андрей жинжен кушилми пақсаларжеш. Бұл калашныне сымақ сетірмейтлеріш, икешне де вара хына кымыла мінле астында калачать. Чын-чын пурнышын, нейді хлачы. Сильвине шыне курныскер, пурныжа каяла яраскер мар, дері Валерия амышы саламби амышне. Тембегек чынде, саламбибе иккеже пір-бірне келіштерзен. Унран лайхине кандырла башы разанды тупайман. Әмір бірле кун курасмашыр. бұл маласкер. Пиренбек чываш херне пăхмаш пульвăл. Терещ сан пямăшĕ асын сывласа. Шынран шын каяйым, чывашла каларяна яшманов. Саламбибе херзине, херзине бир яш чухне, яш ищи да пірределленмен, пірределленмен. Андрей Иванович! Сасса хабардарақ кыш-кыржы бавал, житне бавыл Никамай хыйынгалавне малаладыса. Шидеть прагайхи фиш хаузын батне. Шидеть Так, генерал берегалать. Кенигсберган шуржыр енешітсе Балтика тіне зэхеріне дұхмалла. Тухат гвардеет сэм деть. Тухат пір генерал юлдаш деть пір. Тухас шылгуже шул туват калінчі дедуғат Тень камплес келей бұлдырчен дезалан бейе. Дері Валерия амыжы, черкере ерекне сиделшіне думлатса, вара жын тудан забахрем. Андрей Иванович! Нигама итлеме зырмалала калары Шамбулкин. Пәрзі кеч хушынче пирін шыбақ, збер хышне духмала. Танк сен пирін алар ашым, Пардиядак! Черкей вещігін Андрей Иванович. ятлар. Ирехеш меншин батне леклімір. Гвардия фрейтер Шамболкин, дед манахайхи генерал. Я, гвардия фрейтер Шамболкин. Павел секретаратте, хай генералу мінче мінле хыцатаны некадардай. Мама, мама, кордын не меншин пана плетні? Эбі пледе патыр болмыжын, дед ашы зырбушне негамада итлемен Валерий. Саламбин немде жарламаш. Кашни мін калашнине тонламадыр жать. Пурбірех ыза елемеш. Ына хал пір пызык шухыш каныш памаш. Кун хышын кун келейд. Анжа хуншын шак кун тепле келес шук. Шак кун. Ешак шыр ун пурнышне тепір майлы шаврасын дуйнать. Хыш сымахран пулі жывыл. Палламар. Шабах шав замант. Шав сымақ сихетсірен шывғарза келіне саламбе хыйн. Пызык сізімебе чун черебе дуять. От лица службы объявляю вам благодарность гвардии фрейтор Шамбулкин, дейт мана генерал. Служу Советскому Союзу! Павел Галексик седырза, хый генерала мінле саламланы не тузак тартмадыр жать. Анжақ не пледе тюрленсе траймаш, сулна-сулна гаять. чарынға чарын павыл андрей иванович ішті кәйәшіңіз. пирень колхозак мінрен ябық мінрен ябық ну паллах житлі бурнат бар пуян колхоз тезе пайдақ пайдах тардықса ішлемеле берен хужалық ытла юхынче юхынче Дер яшманов прохоров азидель ұрлы құрғады тарза специалист специалистсем механизатор земпиде келі берегунда. Эбе каяса да, юласа да шухышламанға, кулкаласа Андрей. Анкай, анкай папа, санатик ништада ямаспыр. Кукам патинче пити-пити-пити лайық. Мама лек пити-пити-пити лайық. Дерегі вілі ұнжымне епшінзам. Пурде хаваслан кулзай ачыш. Салам бешейш, шыл журиде калармарем. Хыназем бұрине пәлміш бұлза, Марушпа таруш келсе кечеш. Иккешеде бірбек тумланны. Чиндерлені шуры кебебе, симіз сапунба, шуры дудырба. Бізем Андрее лайхи, езе алыпа жеште, алық патнерек вырнаштеш. Саламбе амыжы візіне бірер стакан сыра тұлдар забажы. Тус херзем салар жешлар жеште, сырине ішмезірек, тебірдетсе тұқса Ирчен вара саламбие шурашма килнне хыбар, шур яла саланче. Ирхине вăл хыбар пуш ял бірле ялваринчи патне житрем. Килне хынан, кайны илемле, тезе, ураран урарантайл ичен, чәлхерен тагын ичен эшларас мар, тегелезе Павыл да херзем хышынақ тұқса васкаря. Ыранырек улана тырыба Кажарар! Андреялы барзам Ыранга шине пирн бада бұрзаларар, деп бұмаллах штоп, порядок бұлдыр. Павыл дұқса кайзан, саламби пушех пашарханчы. Хыназем дұқса кайна жемін, йывыр саман вғарнан дойынчы. Ага еліна, келжіш бұғынчы де, дер Яшманов. мар, келжішмар, келжішмар. Юрать вашла каланырын Андрей ынланмаре. Салампе сидел хушинчен хавартухреде, ченекре хына вүрін вырын зармадыдынчы. Халя вăл ним шухышлама да білмере. Яшманов сымахи унчринчен тухмаре. Хивель, веранда чуречи ветер Андрей гушне Бір хүші хай ашта келзе жән тілінзе віртірем, Ундан сазардық ывілі жіншен азаилчіде, шак телее әненмезір, хывырт сікседіжі, ұжы жүрежі умне бұрзай пүлемелле бұқыры. Жүрежі умінчі сақшынче валерик ирілзе кайзақ шывырай. сидзе урайне үгерне, аллы сарца сарзабырақны. Сынок, дерашып пан Андрей, жүрежі видереха жіне бұшыранып қаза. Валерик анас лаза, тутлын карынса илжіде, Құш-не уж санах, телейлен делкышса сагулза, ашын аллы умне пичепе ачашын сәртінжі. Папа! Ну, тар герой. Зарядка пара, дер Андрей. Валерик шавындах сикседырза, килгардине жупса тухря. Ашын жен курза, волда из культуры. Земла жумінче шываны жух саламби амажыбе Виктор Мурзаев келсе Тагабус-малачы, амландарчы қачық Андрия. Паян, кюдюрен хвардым. даврын ми бульже. Тек ашқыр тұртса шурас пурха, те шухалас пур. Пузас шыхалдерех. Викторба Андрей тагана бусса, тирне сүзе дилебейлеріш, ашне ваклаза товарларыш. Амы жылашра пушура вітсе яшқа жақсы Виктор абат пежечен тұқтамаря, кандыртатны жіре васкадып, кашкине келедіп тізе тұқса қайрым. Бұ жура яшки пишне жіре салам бекелжі. Бүртіре жына дулат тізе, лашырақ шереш. Аш валешін чухне амыша тага бұшне пәдімбех Андреевне ғурзабачы. Андерге. Пирін ялы жапла. Тага бұшне яланах чихақлы хына умне, екіл бұжу умне ғурзабарашы тервал вырысла чывашла худыш. Саламби, калаза анландарха, манчил хеші ваш шаврынзақ каймайш. Саламби, амыжы не вырысла кучарчы, анжақ хаклахына берге шеш Келбу Килбужы асын асынмары. Мен жүн манран ұйтмазырақ Андрее келгүжі тұвашығы. Тілінсе шуғышлары Яшмановта. Валерий Амыжы Фермри херсем де мана ыран баян Андрейбе мыжырландарашын вырыне хураща. Анне де жаплашу ұқшылайт бұлаз. Мінле салдав бұрға візен жаплашу ұтлама. Мама, мен жүнесі жеместін. Ажашланса өйтірі валерік вырысла. Папа, в юмахри хырым баттыр бек шиет. Хырым баттыр замағавыл вырысла калай калаймары бұлінде, ашы ынланны бек бұлжы, хаваслын кулзаячы. Салампи жын евір мар, хына херепек именчіклінші келезеларча. Жазақсы дел хушинчен тухрем. Кажарыр, мана фермара бітекдеші. Райондан зоотехник келіні, дері Валандрия. Бара вас васқазақ тұқса қайрым. Мен дері жібер. Мен дері ұры чонна хер, шуғышлар Андрей. Оны үшін ұдарайми бақса. Шак самантравал хыйсалан берейін пилі кулды жол аслы жінде. Хыйын пит куча суранланза, илем не жінде хурланжы. Анжақ кутуем шуллахи шарахра уже шел варғышса итнебек хывырт чухальжы. Унжырине галлих ништашын шыны жайми клендерзе ячым. Абатланных ішін Валерик ашыне сада ерсе духматычы. Анчах чалашса кайнан карти хапхине не плети учаймаль. Мамаша, пурды бар тере Андрей. Холдыр-халдыр хапхана учса брахса. Вол пурды тытриде, хапка епсене шака даржы, шыне савыл чапрем. Ну, Валерик, малах шымыла хушса хупма бұлдаратын. Бізімбе бірлесі да карчик дұхре. Хынана сат қыдыртса жүререм. Кузине Шамры кулмушизіне, елдақ салам бейхы иларца үстерчі. Жевышлартма бейі юратады. Ашы не хуже. Ашы Аку Акку улмышіне варжа духны жол. Салам бибе мускав херізем лартреш. Пирин ялда мускавран, Ленинград кушта келінзем нумачы. Хамыр батрада, да, бір жемге бұрынчы. земчі выросла пергелешмей, шавзын жен врендім. Эвакуированные земи? Шавзем шав. Пергелеш бегех пурнаттымыр. Салам ебатне халде жүрішір зақтырашы. Чынақта пергелеш бегех. Пурғалықта пергелеш бегех. Савынышлың жоғышлары Андрей. Чывашсем дылыра, ывылыма бұқса үстерджіш. Фронтра да манбат услымат туржывашсем бурчы. Перебурни де чын пызык шемьет уйымы тованладать. Терес калат карчык. И бир, бір шемьер жінзембе ехт туслы ұрынат барым. Бұл мұнчалық недерце бұқыры. зыралық шавындақ қылтлатса үкілім. Тақ шандан бақ ұтманын девіл мұнчана. Аға Кымака тюпи дейшілсі анна. Тері салам пямышым. Киве аван вучахи бури. Пур. Кымаки де пулем. Пулмазырар. Апла булзан, халехына пысса, мунча кымагине тұрлатпыр, паян хутма юрыхлы булать. Андрей алык петлине юзаса шапря, гимнастеркине хывза хучиде мунча кымагине пысса кубаламады Кындырла тіліне левл мұнчак макинет тұртласа бідерже. Лапкине юзаре. Кындырла ерсен умуши ізем хаева шул забрахле. А жу бұрбекех туынчы шав. же хере мұнча хутны шире бірзан. Салампи хириш немінде мере. Урамри шылдан темеже витрешив күрзе пачте, коллег фермана кайре. Мунча бұл защитне жере, Борисов келзе Андрей бейіккеже лаж өменче чылайшчен калаш саларчыш. Юлашкинчен мунча да кечеш. кетчеш. Чейшме Григорий Петрович Андрея хайпатнилсе кайрем. Шапла иге гун иртрем. Салампиде, Андрейде Валерик Перки сабах братмариш. Саламби фермана анкардевидір тұқса Анчах сатра пе аша калашныне илтрде бақчалық не учмахы яймазыр чарнзадычы. бе ываля вырысла калачачы. Папа, мінле зуран кузан, пить жағанны, папа. Пір самурай ташман хешпе гастры ывалым. Мін жын кастардым. Сізей мерім ывалым, кәтмен жерден гастры. Эбі танкы жын жын көшшеш вілеречім. Юрать пірчі жаджи жешілчім. Мінлескер бұлчы шылаганны папа? Хамыр залдақчы. Самурай хежібек асмадырзан, залдак мана көгірібе хүділері. Хай Мана Мана захваджы. Мінлескер бұлчы шылаганны папа, сана юрадачы выл? Юрадачы вылым. Пирин командир зіне ялана юрадачы үссен хывақ пілінға. Үсі жетсең, әбіті салдақ болады. Акуда да, сылдымалари, мінле суран папа. сәм ішсем, ташманзем аман трешивалым. Кугам галать, паттыр жінніх шанта суранзыр булмаш кет. Кугаму, юрада на Валерик. Кугам пиде пиде пиде юратать. Вол яланах мана дереть. дерет. писать юратма астап. Мама, за нами. Мама, пиде пиде пиде пиде юрадать. Изана, юрададыным. Эпіде мамына пиде пиде пиде пиде пиде пиде юрададым. Мана, юрададым тогда. санада пиди-пиди-пиди юратады камба бурна стеген камалашне мама бай, папа бай. мама пада папа пада кугам пада вартын итлизе тума лайық мардан саламби кайла жаврыншыде фермана урам кайры вишемеш кун шитрем хыналанасы вăхыт иртсе быраттинде шегерлі шинчен калаш сад Валерик ашыбе бірлік аять. Е, манба, кайсанда, ашта гаймалла, лереде ним юлми аргатна, килерде, таван бәлішті жук, елдах фашистсен бәдерне. Шенерен бұлны шавырмады мала. Тада Валериге күндізін жин мінлеу уйырза Ана илзе каймазан вара мінле. Григорий Петрович кундах юлма, районде МТС-ра ішлемей кетлейді. Анчах ішта юлмалла, ішта бұрынмалла. Камба, мінлем. Андрейн парден партерес, ыры шутпур. Анчах валана шинна каламамар, хой оссен да именейді. Кыйни вілі бұрдіне білнерін бе Андрей шәктілін мілі ятлы хершінжен, ерін кәжін сағалмар жуғышлана. Валына әмәтенче хитререн хитре, ұрыран ұры курна. Бұның илемлі ятні ывылі жібе бірле хасынна. Анча халі, шәхіре күжа күшін күрса калашны ғышын, Андрей хый малара хунчинчен пурбір тивішлі чухлі шуғышламанны не. Ана галичен тивішлі чухлі юратманы не анланчы. Саламби унын чипызык әмәденче курынны пигерен, кемеже хутлайық рахине той илсен, Андрей чундан савынас вренне пожырғана бұшларе. Саламби шулба кышт асларақ булас пулзанда, кышт сағалдарақ врене булас пулзанда, кышт илемзірдерек булас пулзанда, Андрей телее әмітленме шамалдарақ пулечей день. Анжақ саламбе Андрей рейн пилік улды жол шамрак. Андрей рейн нумарах вренне. Читменіне тада, ирхесі вламбек таза, илемлі. Кашхине каллех Борисов келзе, Андрея хай патнечін Андрей жен женщерле юлса таврынчы. Абат шине чухне саламби жіне пықмазыр каларым. Рэнди, МТЗ Телефон Телефонба қалашса тадылдым, үді жінеші, хваттер бар әшім. Карчыға көхі бар савындарчы. Ара, кундақ бұрнышлайық. Түйрі вайлы болны жол, күнді бұрныша немдеші деш шук. Дері бұл савынышыны бұдараймазыр. Хері немекте жарламарым күнне Андрей района газете таврын неде, Волчуки Валеригиде, Кугамышниде, Саламбинеде сизінчі. Унзыр келі штаттагам бек туйынчы. Андрей шыматкун кындырла ертсен таврынче. Тракториста кедім. Хваттер бачыш. Халенде бұрынма ұндық ұжасы жеш жүлчеттері был. Саламбе амыжы выл ле, Камба куча сибирге жуғышлар де, хиреш сымақ тупса каламаря. Андрей МТЗа жегірзенде бұрынма күндақ, анаткасыра юласа шаннычывыл. Шаваба, ашта кайма хадірленічі езірма мамашы», Өзірі Андрей калашмазырдыма малайх марине дұйза. Вырманда, кышт, шулта брахмалық, каю бұрчы. Бір лав булади, шуги, Шыргунне юманлартны жіндезе, лесник шулма де, не пледе алчыде мере. Каютти ведескер ытла тухышлах мартаға, пудексене парава шидерме юренде. Мана илзе кайырға мамашы пиде уды жулас келеттер, Андрей. Каржы келішлі. Унжерінже калех малдан хишанчык жерепленже. Вармания ялдан инжек мары же Андрее ашта жылмалыне кытартрде, хай келе таврынче. Каш хине лажа күлзе келі бір, хам бі, саламби келі, мінлі болі онда, кері Андрее. Саламби фермаран кажа херештейін таврынче. Херім, кері анамыжы, Валери кашы кондырларан бақ варманда кивудар вырынінче каю жулай. Лажа күлзе кайха, Ez yerşiçen fermine хамда kayza işlep. Кейзе келер жауытта. Үтлачыры болзан ұры тавырза тепеді бір. Келге зарза тепетме вырынеде Тада ғашт хұрын айне хумалық қырық шаңғы хұрза келсен лайықчы. Юрей пен газа келіп. Үнчен әзі фермана кайза азырқы қала. Валеригей Маруш симбатнехы бар. ба вылячыр дерек. Бұл ұйран лажадытса келсе күлнешіре, тәнттәмлене бұшлары. Самби пүрде кірсе шуры платье тұхыншы, Хуры дудар Бақчана тұқса пілі күлді панулмид атрем, бір гугіл чихріде вармана тұқса кайры. Варманда почтеттім. Ураба шалдырдатын заза инжиде гаять. Темле хер варманда каю скержи, емыйыра келсе кая юлнас же хурлыхла юр юрланы юр шавюр шухыша ярай анатолий кевелени юрызен шейін тағышны аза елдірейді мен кәлінде кәжір салам бе Е ен ним каламазырақ бір-біріне ынлан шивізем халичен де салам бе ятран енихшан да ана ятранчын меле пулмежи. Шер теследе шухышласа бұхахері. Анжақ бір май бір шухыш патне бұрза дұғайды. Епі Анатолийге юрададып. ман манма бұлдарасым шук. Киви удар вырыненчи ушлангыра, салатман бакус семвырдашы. Андрей көрінмаш. Ашта қайны қавыл, екеле даврынны бұлзан андрей заячи саламби эй янраза кайры кач евроманда херзаси вăлщывăх ришер моторах авгаланса кашни кугра керей-керей тукса ухальжы. Шак самантра салампие амăжы каланы яса килчче Әлі кавал çне пулас мăшырни ятран чынне ваданзан, ăна варман вăрман варине хварны. хыварнă Разай үкне хер вара, сірек хэйн пулас убышкине ятранчынсе кашкарны дей. Шакна зен саламбе. Андрей Иванович! Зе кашкарчем. А, тавырчык Алексым барман. Андрей жывы хрешешкі теме хыжинчен тухтыне саламбе кучпа курзамар, чунебе сисреде савынса кайры. Ана хереш вәшсе біраз келжі онын анчах вăл ути утми çиш унпатне çывхарчĕ. Эпĕ кунта çывхра хăрăк шанга бухрăм. Здравствуйте, тере Андрей Алабарза. Анчах унса сиде, алды те çаксамытра, ахал япалысем çинчен мар, тем урăхи çинчен систернен туйынче. Уда ытла Тебеть Тибет месір тейзе тере салам пишелеппен. Бұзық лавах пулмаш кешір кундакшыр кажыбыр. Мана білек, үрәні үжет ұғас шук, тере Андрей. Вылгаллех қаймен қаланы жинжин мар, пачах урахи жинжин, пурнышрачи гирли, чихаклы не шухышланы ұнса унса ексі среде, черенче Андрея херхенжі. Андрей урабана лаштыра юмана нелатры. Лажана лаза ушланкына ячы. Ураба жіне парики жегім уды де, шейле шинел сарчы. Шак саман травызіне икішне де, пәрбірне тақшындан бақ шывық пілзе пурнын. Шакташкал шервыртса ұды жылма вырмана тақшындан бақ пірле шүленін Андрей майыр нумай бухны кен. Ик кішіде ураба жіне юнажарларза, Мойыр курлангізіне шекілчереш. Шекілченіне пір Валерик валидезе шинелкесіне дударчеш. Мыйыр катса шықыл-шықыл калашреш. Тухуча кывак шуды жидичіне хладжеш. Тем шинченде калашреш. Хысен пулас шыби шинчен кына мареш. Салампи терес онланаса жанза, Андрей ана хынь вăжжеченхи телейлі пурна çинчен Юратна арамі женде, пызы хуйхишін женде, Валериге мінде разадупны женде тәплін галаря. Валғайбе хушіне хушыне арамі арме тұқсатыныңне туйры. Шавынбай иртіне азыны хушырақ урық юраду. Урық әмешін жен сымақ пужарасы илемзір юренмеле буласа анланжы. Заламбе пәдем чундан пылханза, хурланза итлене ына шанчық пажы. Телейлі Андрей кунебе әшлесе әжінескер, ұды күбе жіне қашт жеде, де, түрек тілерзе ғайры. думлы саламби ұның пұжы жінже госпитальді сестра бек уралазаларчы. Сывлым хыды жан чанжурма сиве жапсан, бұл Андрей жүмнере заларза, шинель аргипе пергенче, Их пуса келнепе иквижі хучин Андрей жіне лез олынжы. Юлашкеншін варапушне онкагары жіне хучеде үйелнебек шывырца кайры. Ерехиневал кайык бе вранза, Андрей жіне куштиктерме пықсаларчым. Андрей мезірле не Хырахалыне пужайне хуна, тепри инчень узын задрадь. Саламбияна урабайшын елзе хучы. Сирилзе гайны шинел аргені шүллерех тұртса Андрее витрем. Андрей пагунезіне зінеде. ордені де в келе хварным. Гимнастерка жінче візен ері балырады. Шүхіне юлей яна, біжіхіне пужадна, ганлін сывлаза вырдады. Сары жүжі тындавенче кытыралан задырады. Саламбионын шүйшінші уды біршін елзе бірағыры. Шыры күш да зем шырада дейгіз. Янахинже Валерик небегех пудық пұры. Илемлі пичі урла суран ере качать. Шав зуранда хақлы бек туйынчы. Юратмалайшын. Үті земде хвырта келіштерчіш. Анчах, Валерик еде Ленанада, Анненеде, Саланфата, Эпе шакнаш калтуым бак юрададапшке. Меншін Анатолия пачах урахла юратадып. Анахам хам дұйза Анатолий. Саламби, калембер шыржилі уды жіне пүшіне хучеде, шывырза Ыдарайми тутлы тілегенже, Хăйн астран тухми савнине курччĕ. Андрей кушни учсанах пече качайпек сассыр шывыракан хире курчче де хыйне хăй ӹненмере. Сывламах яйма азыр, пиде азырханса наш шинель аргибе витре. Саламби хыйне çыналли сәрдӹнине сисе мар, хăй çине ыдарайми пăхнине сисе кушне учреде, Үйгізілі жібе үлгішса күлчі. Бұл бачақ ғандрия күрзамар. тілігінші Анатолия жапла күлза кыдарды. Шаккула жын хевелбе хевелбе Хевелбе Хевелбе бірле, чыр жұншында хаваслы күн пушланны Андрей Андрейшінде шақ хаваслы күлі бұрныш пұшлан пушланасын дойынчы. Анжа хыша плашу калама жук Андрей шаксамантра тавшыр заилей мере. Кындырлачин візем сывылым лапаку сене салатса дебетреш. Ураба кышкаре тулмалық вуды тупреш, кындырла ирсентин уды тезе келе таврынма Варманданду Вармандан духичен шол ытла ябық перги Андрей лажана челбірвешін шавытры. Салампи шол херінче мой мойыр таткаласа Уя тухсан Андрей тулли лава мын Саламби күрі сукмақпа отрем. Саламби, Акрамова! Илдінші тагам кашкарным. Хер сазы илдіні енелі жаврынчыде, мұнжыл енжен шемен саланов картуспа сулза чүптіне көржі. Волды бақчарын садычы. Хыйыншывық тусне кетірім. Саланов гимнастерка ба, ады ба, Сарлага чын пичихи хушине, шурам хышне, пэчік бурды кестерне, хай чупса ашша пишне, йывырын зывлать. Хура арбашса пэтне, уйрым паэргизем тарлы жамги жумне жібышны. Аран илтердем ыштан таврнадым капла, салам, керевал хере ала барза. Салам. Вармандан кают ти тарза келедім. Ылғышса калари салам бе. Хуаштага атыншы бұрды бақ эпі вырмана шүже ұжыл малабек. колхозын саткарды ябықры, шавна түрлетмелі. лешник юманлық ри, шүже зіне касма жармаш зануды удылавя ава мончылба бабырать күрмастын им урадып таха кам вăл лав шинчи шамбул кені? валерий Саланов хура куш харжи не біржі. Бір ұжы Илт Илтсеттім. Борисов каларе хамыр әмітәсіра ішліме кәжідері. Шакна білдерешін ұйырлы чупрыним. Жүдлесе каларе хер. Шук салам бие. Ебіз ана бір ғыбар білдерешіншім. Тень халі келлекте Иріксе дерехін самахушры гачым. Салам бие жүрек Ман жинжен ябы хан жұтла жемен. Нихшанда кала хавырдырақ, мінлегі бар. Анатолий жинжені, Волгунда келжі, пілдерзем жасырақ ана запландар, курмастын емчуным дулды тун сығыма. Хыбын сақалар Шыру яжы. Сана салам қалама хужай. Шиммен. Сазарды кышкырза яжы хер. Унза сенже Вежезір савынышта, юраду азапеде, уйрылу тунсыхеде, чунне чунны де зізінже. Херзіне хаварт ұлжынже, бірре жұралза, тепле херелзе кайры, кыва кужезем замантра кушүлбеділ залажыш. Аштан жырна, ыштавыл. Адресник Дартман, алтайран жырны булаз. Открытки жинже, барнаул почти пусна, пижеть пур. Пледень ункамалне, пілі ғулды поплевгына жырны. Пәр пызық производствыра художестволы коллектив не ерце бұрадып дейді. Чуваш семде бұр. Иксіміре азынза тунсықладып дейді. Урых неменде шырман. Саланов тата темгалая. Саламби онлан маре, мериде. Мэнді вас хадыр себе. Хый ыш тебе. Керек табылзан занда Анатолий манаманман манмеде сахладь, тунсăхлать урăхникамда кирлле мармана үтіне хамах ынлана тап çр хут тавзана çимень баршын çак самандра, саламбишын пĕтĕм çут юрлаза янын янăн туйинче телейлле хĕр савăнăçне мезр тусни ыталаса илчи хавырт хăвăрт анзыр анзăр макпал, ял енелле чупса кайры. Качча унғы жинчен тілінзе на бұқса юлче. Мен жын жына шуқ шедемін. Вежі ескілейт шақнашқал вғытра. Тен вежеді пулі. Ура жірейдівні неде сесмес деп шке. Шуғышлары саламбей. Ері даврала савынышлын пакалаза. Ава уйра херарымзем кандырды дайшы. Аржынзем сілі келге Улхра кедю жүрет. Унда манхер дузымзем. Пәлеші живізем манделее. Пәлеші живізем Анатолийше бірден мана юратса, салам яныне. Май булас пулзан, Ебе пурните хамбегех телейлі товаттым. Саламби ангарди хапхине учса хучте, Анатолий келесе кетсе, Хай юратну умыш яйне керзе, кушне хупса Агывал тілей, пашылда трихер. Шак самантравал кучну ушриде, хыйн юратну умышине кыжал пірремыш хуркурны бек тілінзе кайры. шимиш Шимеш кюме зарларна, улмыши турач зем шулдра сара улмазен йывырлашыбе ширелле хусынна. Улмыши тавра шамрык хунав ашкырза үзейд. Эй, шамрык пужым. Агавал пурныш, телейкерс,